Ինչ փոփոխությունների կարող են հանգեցնել տարածաշրջանային զարգացումները, Հայաստանի համար ինչ ռիսկեր են պարունակում եւ ինչ պիտի անի Հայաստանը իրեն ապահովագրելու համար։ Քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանի կարծիքով Իրանի գործողությունները մի քանի հասցեատեր ունեն։ Առաջինը Ադրբեջանին, որ փորձ չձեռնարկեն Սյունիքում ուժի միջոցով Միջանսկ կամ Միջանսկներ ապահովել իրենց համար եւ ինչու՞ չէ նաեւ մենք ականատես ենք լինում բավական հետաշքիր իրավիճակի, երբ որ Իրանի ամենաբարձրաստիճան ղեկավար կազմը նրանց նախագահ Ռայիսի Հայաստանի վարչապետի հետ իր բոլոր հրաապարական եւ ոչ հրաապարական շփումներում, որոնց արդյունքում հաղորդագրություններ են տարածվում, Հայաստանին բարից բուն իմաստով զգուշացնում է, որ Սյունի Սյունիքի եւ Վայոց Ձորի հատվածով որևէ միջանցք կամ կոմունիկացիոն ուղի չտրամադրի Ադրբեջանին, որով Ադրբեջանը կարողանա Նախիջևանի հետ կապվել։ Իրանը նաեւ վտանգի աղբյուր է տեսնում այդ առումով Հայաստանից։ Ալեն Ղևոնդյանի խոսքով Իրանը բազմիցս տարբեր մակարդակներով շփումներում հայտարարություններում հասկացրել է, որ դա իր համար կարմիր գիծ է եւ նա այդ գծերը պաշտպանելիս պատրաստ է պաշտպանել այդ թվում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Պատահական չէ Իրանի Մեջլիսի արտաքին կապերի մշտական հանձնաժողովի ղեկավարի կողմից հնչեցրած տեքստը, թե Իրանի հետ այս հարցում պետք չէ խաղալ եւ որ հարավային Կովկասում փոթորիկ կլինի, եթե ինչ որ մեկը փորձի սահման խախտել։ Լարվածությունը այս առումով գնալով աճելու է։ Դրա համար բոլոր նախապայմանները ու փաստերին մենք այսօր ականատես ենք լինում։ Զուգահեռ պետք է դիտարկել նաև այն, որ վերջին արդնվազն 4 շաբաթվա մեջ մեծ ինտենսիվությամբ Իսրայելից տրանսպորտային ինքնաթիռներով բերներ են փոխադրվում Ադրբեջան։ Վերջին նման ինտենսիվությունը եղել է 44-օրյա պատերազմի նախորդող մի քանի ամիսների ընթացքում։ Այսօր ադրբեջանական մամուլում արդեն ադրբեջանական падգամավորն է սպառնալիքներ հնչեցնում Իրանի հասցեին, նշելով, որ Իրանի պետականության համար աղետալի կարող են լինել իրանական բանակի իրենց պետության սահմանը հատելու փոքրագույն իսկ փորձի հետևանքները։ Ադրբեջանական սույն падգամավորի հոխորտանքը ավելի շատ պոպուլիզմի եւ եւ պատվիրակվածության մասին է փաստում, որ փորձում են Իրանին գրգռել քաղաքական իմաստով, որպիսի հրոտերաբանությունը էականորեն սրվի։ Պարզ է, որ Ադրբեջանը չի խոսում այդ падգամավորի շուրթերով, խոսում են միգուցե այն շահագրգիռ կողմերը, այդ թվում նաեւ ինչու՞ չէ նաեւ Թուրքիան մասամբ, ինչու՞ չէ, բնականաբար Իսրայելը, հավաքական արևմուտքի որոշ պետություններ։ Իրանը տարածաշրջանի ամենամեծ 1.7 տրիլիոն դոլարի տնտեսական ներուժ ունեցող պետություն է, ասում է քաղաքագետը համեմատական անցկացնելով հարևան ոչ լրիվ 900 միլիարդի հասնող տնտեսական ներուժ ունեցող Թուրքիայի հետ։ Իրանի Հանրապետության բանակի տեխնոլոգիական հզորության, բնակչության խտության մասին պատկերացում ունեցող անձը նման հայտարարությունների մեջ զգուշավորություն պիտի ցուցաբերի։ Հիշենք, որ հյուսիսային ազգային սահմանբերված զորքը հեղափոխության պահապանների կորպուսն է ընդամենը, որը բանակի չափ հզորություն ունի, ասում է զրուցակիցս։ Ռուսաստանի Դաշնության ճնշման եւ ազդեցության արդյունքում թե իրանական թե ադրբեջանական կողմի ռետորաբանությունը փոխվեց։ Այդ կոնտրառաջարկները կան եւ այլն եւ այլն եթե որևէ մեկը հարվածի Իրանին, մենք ականատես կլինենք ռեգիոնալ մեծ պատերազմի։ Այդ ռեգիոնալ մեծ պատերազմի իհարկե չի սահմանափակվի Ադրբեջան-Իրան ռազմական գործողություններով, ռազմական գործողությունների մի մասը բնականաբար տեղի կունենան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Մենք ականատես կարող ենք լինել Թուրքիայի մուտքին Վրաստան, որովհետև բոլորը բոլորի նկատմամբ որոշակի հավակնություններ են ունենում ու քանի որ պատուհան է բացում իրանական էլեմենտի մասով, բոլորը փորձում են իրենց մասով իրենց խնդիրները լուծել, այդ թվում նաև այլ երկրների հետ։ Քաղաքագետն ընդգծում է Իրանի նկատմամբ մամբ ամենափոքր քայլն անգամ տարածաշրջանի բոլոր պետությունների համար կարող է ճակատագրական լինել։ Նա ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքին, որ ամիսներ առաջ, երբ սրվեցին Իրանա-ադրբեջանական հարաբերությունները, Ռայիսին մեկնեց Մոսկվա հասկանալու իր գործընկերոջ մտեցումը հարցի առնչությամբ։ Հասկանալի է, որ տարածաշրջանային մեծ ու փոքր խաղացողները փորձելու են բեկել իրավիճակը։ Իրանում զանգվածային ցույցեր են, կարող է այն massայականի վերածվել, դառնալով Իրանը ներսից պայթեցնելու գործիք, հատկապես եթե հաշվի առնենք այնտեղ թուրքալեզու ոչ փոքրաթիվ համայնքի գործոնը։ Այդ հարցում զրուցակիցս թերահավատ է։ Իսկ ինչ պիտի անի Հայաստանը, որ เป զի չհայտնվի գերտերությունների բախման կիզակետում եւ կարողանա ապահովագրել իրեն։ Ալեն Ղևոնդյանի խոսքով Հայաստանի ներկայիշխանություններն անկարող են այդ մարտահրավերներին դիմակայել։ Մենք պետք է կարողանանք այնպիսի գործընկերային հարաբերություններ հաստատենք այդպիսի կարևոր պետությունների հետ, ում շահերի տիրույթում ունենք նմանօրինակ հարաբերությունների Հայաստանը պետք է հասկանա ով է իր դաշնակիցը եւ ով է իր մրցակիցն ու հակառակորդը եւ իր ճշտամին։ Հաջորդը որ պետք է անի Հայաստանի Հանրապետությունը էմոցիոնալ գնահատականներ չտա իր ռազմավարական գործընկերների հետ հարաբերություններին։ Քաղաքագետը վստահ է Հարավային Կովկասում առնվազն երկու պետության քաղաքական քարտեզը փոխվելու է, թե որ չցանկացավ նշել, բայց որ เป զի այդ փոփոխությունն ի վնաս Հայաստանի չլինի, պետք է աշխատել։ Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։